Media au Burundi. baramukije amahoro mwebwe mwese muteze abiri urunani rw'amaradiyo kaze muri ano makuru agizwe n'ingingo imwe muri ano makuru duhagarara ahanini ku ikena ry'igitoro rituma haba ingaruka ku kunguruza abantu n'ibintu haba mu gisagara cya bujumbura no hagati mu gihugu eka n'ibiciro by'ibifungurwa n'ibindi byankenerwa bikaduga ano makuru ahagarariwe na Alain Desire bukeye neza hamwe na Alain yo mucamanza nayo mu buhinga bw'ivyuma hari Eric Uwimana mu na Mihaye Kanyange hamwe na Jewe Mertus sinigeze sangwa ikaze Ano makuru y'urunani rw'amaradiyo ane tuyahere mu bijanye no kunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Kayanza aho ibyo biciro byo kunguruza ibidandazwa biva mu ntara ya Kayanza bija mu zindi ntara byaduze cyane nkuko vyemezwa na bamwe mu badandaza basanzwe bakora ugo rudandazwa ndenga ntara bagasaba leta gutorera umuti ibura ry'igitoro kuko ari ryo rituma hibonekeza ukudahuriza ku giciro hagati y'abaranguza n'abarangura kugura ivyo bidandazwa ni nkuru ya Jean Claude Kantore baba mu badandaza njabukantara bahora bamanukana ibidandazwa bava mu ntara ya Kayanza baja mu gisagara ca Bujumbura canke mu zindi ntara bavuga ko ibyo kunguruza ibidandazwa gizwe n'ifungurwa canke amakara muri iyi minsi byaduze cyane kubera ibura ry'ibitoro ko twahora dugenda kwiyunguruza canke dupakiza imizigo vyaraduze gose ibintu wapakiza ku bihumbi icumi hageze rero kumunyagihugu nawe akugurira akubwira ati nanje ntaho ndabitwara ntako ndabideplace twebwe ugasanga turahombye tukarangura nka 2005 ugaca ko dufate nka 5 yo kubideplace amakori mw'ibarabara atariko n'abakarani ugacaho mu munyagihugu nawe ngo nta bitatu noguha nanje ntako ndabideplace de place abo badandaza bava mu ntara ya Kayanza bamanuka mu zindi ntara bagasaba leta gutora inyishu kugira ngo ibintu bisubire mu buryo ndetse n'umuguzi ashobore koroherwa icyo dusaba leta mvyeyi nkuko ari leta nkozi kandi ari iturongoye yari ikwiye gukora uburyo bwose kugira ngo igitoro kiboneke no kuri abanyagihugu turaguye mu bana leta ikwiye gushyiramo ingufu ibintu by'igitoro kikaboneka kugira ngo ibintu bikoroke kuko ntibishobora gukoroka igitoro kitabonetse ibyo ntibyashoboka tubamenyeshe ko iruhande yawo babo badandaza bidoga na bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Kayanza twashoboye kuvugana bemeza ko hari igice kinini cy'umwimbo wabo ugizwe ahanini n'imboga ibitoke ibijumbo n'itomate uri kurononekara bitewe n'uko abahora baza kurangura bavuye mu zindi ntara bariko baragabanuka muri iyi minsi mu Kayanza Jean Claude Kantore ku bw'urunani rw'amaradiyo urakoze kantore ubukene bw'igitoro buramaze kugira inkurikizi zitari nziza ku rudandazwa rw'amata n'inyama muri komine ya bugenda na hariya mu ntara ya gitega eka mbere no no ku makara abadandaza basaba ababijejwe gutorera inyishu ico kibazo ni inkuru ya Amis Karihungu ubukene bw'igitoro burafise inkurikizi ku bikorwa vya koperative dushigikire ubworozi yegeranya amata ku mutumba wa murire muri komine bugendana mu ntara ya gitega iyi nkuru iremezwa n'umupfasoni ride buhembe arongoye iyo koperative ku bw'iryo soko haraciye amezi abiri ishirahamwe na tira ritaza gutora amata muri iyo koperative ride buhembe yibaza ko vyoba biva ku bukene bw'igitoro ku bw'urongoye koperative dushigikire ubworozi yegeranya umwimbu w'amata imwurire muri komine bugendana mu ntara ya gitega muri no misi bakora nabi nabi harimo n'ubuhombe baraheza bakabuvudikira abafise amazu adanaza amata yo mu gisagara ca Gitega kapitalemo y'igifaransa ariko kandi bategerezwa kuyatanga ku giciro gito cyane kuko ngo bayatanga ku mafaranga igihumbi iritiro kandi bategerezwa kuyadanaza ku gihumbi n'amajana abiri kw'iritiro tukivuga ibyerekeye ingaruka zivuye ku gitoro abayangayanga bahurikiye muri koperative sangwe bitara y'umunani yo muri komine bugendera mu ntara ya Gitega nabo nyene baridoga mu gihe ku munsi ku munsi bashobora kubaga inka mirongo ibiri muri kino gihe ngo basigaye babaga inka cumi gusa ni mu gihe abadandaza bahora bapfa i kugira izo nyama ngo bahagaritse ingendo zabo kubera ubukene bw'igitoro Pasteur Ntakarutimana icegera cy'urongoye koperative Sangwe Bitare y'umunani ababazwa nawe nyene nuko basigaye bakora nabi nabi ngo aho baca bategerezwa gushora izo nyama mu gisagara cya Gitega eka n'umupfasoni Jeannette Nikaze adandaza amakara kw'ibabara rya mbere muri quartier Magarama y'isagara ca Gitega avuga ko abahora babashorera amakara bapfa i bujumbura bagabanutse ku rugero runini aho yavuze ko aho yavuye ku mifuko cumi n'itatu akoroka ku mifuko itanu ku munsi ku munsi ku isoko rikuru ryo mu gisagara cya gitega amateke n'imyumbati ikiro cyavuye ku gihumbi kija ku gihumbi n'amajana atatu ikiro c'ibiraya naco kiva ku gihumbi n'amajana umunani kija ku bihumbi bibiri abadandaza bo bavuga ko iduzwa ry'ibiciro riterwa n'ubukene bw'igitoro kuko ngo ibyo bidandazwa bikura mu ntara za rutana na kayanza aho bagira ko basaba abajejwe gutorera inyishu icyo kibazo ku mugwa mukuru wa politiki ya gitega Bujumbura Amisi Karihungu ku burunani rw'amaradiyo tuve mu ntara ya gitega makuru tuyabandanirize mu ntara ya rumonge ni mu bumanuko bw'igihugu turabe ingaruka ku bikorwa by'uburobyi aho ibyo bikorwa by'uburobyi no kunguruza abantu n'ibintu uciye mu kiyaga tanganyika ku kivuko cya rumonge ngo bigoyagoya muri kino gihe bivugwa n'abarobyi hamwe n'abakora ibyo bikorwa bakabona ko biva kuri ubwo bukene bw'igitoro kitaboneka ku masitasiyo arenga cumi ari mu gisagara cya rumonge ni inkuru ya Jonas ndayarinze intara ya Rumonge isanzwe ifite ikivuko cy'ubudandaji gihuza ibihugu by'uburundi kongo na tanzania haruhande y'icyo kivuko hari n'ibindi bivuko by'uburobyi bishika kuri bitanu ikivuko cy'uburobyi ca rumonge cyonyene kiriko amato arenga ijana na mirongo itanu akoreshwa mu burobyi ayo nayo akaba akoresha igitoro mu gihe uburobyi bukorwa indwi zitatu mu kwezi iyo igitoro kibonetse mu ntara ya rumonge gitangwa rimwe cyane kabiri mu kwezi abafise amato y'uburobyi ntibakironka bose n'abakirose baronka ikidakwiye ibyo ngo bituma akazi k'uburobyi katagenda neza nk'uko uyu murobyi twasanze ku mwihabarumongo yabitwiganiye kenshi bivanye n'aho imboga ziri ko zirapfira urashobora gutwara nk'irikiro mirongo ine kugenda no kugaruka ubu ntibacurenze irikiro mirongo ibiri kubera abagikeneye baba ari benshi twebwe mu mwuga wacu turonke ico kitoro toyi gabriel arongoye urunani rw'abarobyi n'abadandaza b'amafi mu burundi we amenyesha ko ikena ry'igitoro biri mu bituma n'umwimbu w'amafi utaboneka ku rugero rushimishije hamaze iminsi borekeje ubukene bw'indagara n'ibyo sindagara gusa n'imikeke ibintu byose biva mu ruzi icyo biva kure rero bituma ni byinshi birava ni ku kena ry'igitoro rimaze iminsi ryibonekeza iyo umurobyi ataronse igitoro gikwiye ntaheza ngo arondera amafi iyo yoba ari hose naho yoba ari kure kuko ijwi ntugenda usanga aho biri bazironde rero ibyo ntibiba bigikorwa kubera ko acabona ko igitoki afite gishobora kumugarukana ku musozi rero basaba bahita bakomanza kurindira ngo barabe ko cyaboneka igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu mu kiyaga nticyasigaye inyuma imizigo y'ibidandazwa yahora yinjira mu gihugu iciye ku kivuko ca rumonge agabanutse na cyane cyane indagara zumye mu kiringo c'amezi umunani aheze nk'uko amakuru dukura mu kigo kijejwe kwegera gukusanya amakori n'amatagisi OBR ishami rya Rumonge abyemeza abiyunguruza baciye mu kiyaga twasanze kivuko c'ubudandaji cya Rumonge bavuga ko bashobora kumara hagati y'indwi imwe na zibiri batararonka ingene biyunguruza ibituma bagira uruhombo runini mu Rumonge Jonas Ndayarinze kubw'urunani rw'amaradiyo urunani rw'amaradiyo mu Burundi Kugechi saha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'icenda hano makuru y'urunani rw'amaradiyo tuyabandanirize mu gisagara ca Bujumbura na cane cane kubijanye n'ingaruka zikena ry'igitoro rimaze igihe gibonekeza mu Burundi imiduga hitwara ibidandazwa ibikura mu gihugu hagati bizana mu gisagara cha Bujumbura yaragabanutse kuva hatanguye kwibonekeza ubukene bw'ibitoro ivyo navyo bikagira ingaruka mbi ku masoko aho ibidandazwa bica biduga igiciro bigatuma mbere n'abadandaza bato bato baca baheba urudanda rwari rubatungiye imiryango ubonye ikiro kiba gicaseho ku bihumbi bibiri n'amajana atandatu kajya kuri bibiri n'abiri ibiraya bigeze kuri bibiri n'atanu ibyo mu byo byo ntibapima ku munzani basigaye bapima ku munzani kubera ibara ryaguwe nawe ubuzanye agafuko k'ibiro nka bitanu bonyine bakuciye amahera atagira uko angana n'abashoferi ibiharage birazinze ibijumba birazinze kubera atanga igitoro kiboneka basaba ko ubwo bukene bw'ibitoro nkomoko y'ibyo bibazo bwotorerwa umuti nyakubahwa yosubira akavuga ijambo rya nyuma igitoro kikinjira umwe mu badandaza atashimye ko izina ryiwe rimenyekana avuga ko ibiro amajana abiri by'ibiharage kugira ngo bishike mu gisagara cya bujumbura abikuye mu ntara ya mwaro asigaye abirihira ibihumbi mirongo itandatu iruhande y'itike yo kuyunguruza ihindagurika uko bukeye mu gihe yahora yihishwa yari hagati ya bitanu n'ibihumbi cumi kuri ibyo biro amajana abiri arakoze vena niyo mwungere bamwe mu bagendesha imodoka zunguruza abantu mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura baranegura ingene itangwa ry'igitoro rikogwa mu gihe igitoro gishitse ku ma station bakavuga ko ikibituma hanini ari biturire bitangishwa na bamwe mu bajejwe gutunganya ibikogwa ku bituro bitanga igitoro n'inkuru ya Jonas Bucumi nk'uko bishyikirizwa na bamwe mu bungurutsa abantu mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura bakoresheje imiduga y'ubwoko bwa tagisi ndabasanze mu gituro cyabo kiri muri karitsiye kigobe mu gisagara cya bujumbura iyo hariko haratangwa igitoro ku masitasiyo hariho bamwe buzurizwa n'abandi batuzurizwa biturutse ku giturire kubona utonda ahantu indwi yose urindiriye bwabo mu gihe kije bamwe bagitanga ntibagirira impuhwe babandi bahamaze igihe kagiye usanga nk'umuntu akaguhamagara ndafise ibido muhira iyo bido uyigura amafaranga hagati y'ibihumbi majana abiri na mirongo umunani n'ibihumbi majana atatu k'ahantu wari ubwira ibihumbi arahiyasi maze indwi zibiri nka gitoro ndaronka n'ubiri muhira bagasaba ko leta yobafasha gutora inyishu kugira igitoro kiba kibonetse gisabikanywe na bose urakoze jonas nayo abanyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura barasaba leta gutorera umuti ikena ry'igitoro kugira ngo borohegwe gushika ku mirimo yabo ya minsi yose bamwe mu baganiriye n'urunani rw'amaradiyo bakavuga ko kwiyunguruza ubu bisigaye bitwara uburyo bwinshi bigatuma ubutunzi bw'imiryango buhungabana ni nkuru ya ezekiel shimirimana nk'ubu gushyika mu kamenge ni inoti abona bene igihugu twasanze mu bituro bitandukanye mu gisagara cya bujumbura bariyiriye kuronka ikibunguruza kugira ngo batahe ku mihani iwabo baridoga ko bitaborohera kwiyunguruza haba mu gatondo baja ku mirimo eka n'iyo hageze gutaha kwiyunguruza bimeze nabi urabona ko abantu batunze ari benshi twabuze amagwi ingaruka mbi ziba yuko iyo wariko uraje hari igihe utaja wica usubira inyuma uvuye ku kazi ukavuga ko uza gutaha ugashika kare niba ugishitse kare kumwe umara umwanya munini ku murongo hari bishobora kumara nk'amasaha abiri cyangwa isaha n'inusu ugitonze utarashikira ubu nta biciro bikihaba igiciro ukimenya ari uko urasiga ugutwara ni ukuvuga buri muntu ndahari ndonera ubuzima tagisi nayo nka twebwe turi abantu bato bato nk'ubu gushika aho kamenge ni inoti ya bitatu inoti ya bibiri ntugasha uzoba abana uriho inoti ya bibiri wahora uriya sensi nk'ubu arige naba mvuyeyo nungutse ibyo bibiri nyene cyangwa icyatanu ce ndabitanga mu ibarabara mfise abana batandatu nawe abana batandatu nzoce ndabagaburira gute si samuga nkuba hari igihe usanga nanjye ubwira igihumbi abo benegihugu bagasaba leta gutorera umuti ikena ry'igitoro ikanareka amakinga yoyo adasaba ibitoro agashika mu gisagara hagati kugira ngo abenegihugu boroherwe kwiyunguruza n'ubutunzi bw'imiryango burokoke Abo baba mu gisagara ca Bujumbura nyene bavuga ko kare amapikipiki n'amatukutuku bigishika hafi y'amabarabara makuru uh, mu gisagara ca Bujumbura byoroha kwiyunguruza kubera igiciro cyo kwiyunguruza cari hasi bagereranije n'ibiciro vy'amataxi yaba bagendesha ibyo vyuma canka biyunguruza basaba leta ko borekura izo ngendeshwa zigasubira gukora muri kino gihe cikena gibitoro n'inkuru ya Honera Mucu. hariho abantu batakibonga baja ku kazi muri vile kubera bataronka ukuntu bagenda abenegihugu twese ntitwishoboye kumwe umwe wese ashobora kuvuga ati ah nyimba ngenda n'ikinga nyimba ngenda mu gisagara ca bujumbura abanyagihugu babandanya kwiyunguruza bigoranye biturutse ku bukene bw'igitoro abo bavuga ko bagereranije n'igihe amatukutuku amapikipiki n'ikinga byashika mu bice bitandukanye byo hagati mu gisagara ca bujumbura batahangayika nk'ubu naho yaba ari mu ikena ry'igitoro kareje nahora niga hiyo muri asiatike twaravangavanga amafaranga amahera yo kwiyunguruza twariha agatukutuku kubera kaba kazimbutse hama tugashikayo vyoroshe mugabo ubu kubera bidakunda moye yonyene hari yo kwiyunguruza ni ugufata bisi bisi nayo iragoye kuronka taxi nazo si umuntu uwo ari we wese ashobora kuyiriha hariho abantu batakibongera bajya ku kazi muri vire kubera bataronka ukuntu bagenda abo babona ko ingingo yo kubuza izo ngendeshwa gushika mu bice bitandukanye byo mu gisagara cya bujumbura itari bwagere gufatwa bafatiye ku buzima abanyagihugu babayemwo bagasaba leta kuboreka izo ngendeshwa zigasubira gushika mu bice bitandukanye jewe ahanini nyashimikira cyane ku matukutuku ku makinga hamwe n'amamoto kubera nivyo abenegihugu bato bato bashobora kugiramo usanga abashobora kwiyunguruza n'itagisi ari bamwe baba basize imiduga muhira kwikena nk'igitoro gufata ingingo ugafata ingingo iza yorohereza abantu nk'ibice nka bibiri ku ijana murabona yuko ngaha muri iki gihugu cyacu ntihari bwagere yuko babuza amamoto babuza biriya na biriya batabanje kwiga yuko iyo ngingo yorohereza n'imiburiburi nk'abantu nka mirongo icyenda ku ijana y'abantu urabona ko turi mu buzima buto buto aho umuntu yahora agenda na tagisi akagenda ku bihumbi bitanu ubu ni nk'ibihumbi cumi na bitanu cyangwa mirongo ibiri muca rero yuko atari bose bashobora kuyunguza n'ibihumbi cumi na bitanu kugenda kugaruka cumi na bitanu wowe uri kurakora gute ikanabunguruza abantu bakoresheje izo ngendeshwa basaba ko iyo ngingo yokugwaho bagaragaza uburyo bwose n'ukuri bakagashika ku kiraro twaradushika mugare tujabukikira tugashika ku hasi yo ni kuri kotebu hari n'abashika ku bitaro bimwe bimwe nko kuri wa karede canke kuri hôpital militaire abo twunguruza zibafasha kanini kuko ubuye mu bisanzwe tudashikayo ubu bafata déplacement zibiri nuko twebwe turosigitora kiramara dufate nk'iminsi nk'itatu uri kurakora iritiro umunani urakora tuwa juru ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi urunani rw'amasendika y'abakozi kosibu we rwarasabye na gone ko iyo ngingo yo kugwaho kugira abakozi boroherwe gushika ku kazi nayo mukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi amenyesha ko yitwararitse ikibazo cyo kwiyunguruza kiri mu gihugu mu gihe abashikiranganje batatu harimo ubujejwe ivyo kunguruza abantu bari bari abatumire mu nama nkenguza amateka ku wa 18 ukwezi guheze Emmanuel Sinzohagera yabajije umushikiranganje Marie Chantal nije imbere ico ubushikiranganje bwo kunguruza abantu n'ibintu buriko bukora kugira ngo kugira ngo bugwanye abikikamukiza mu kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza akaba yasavye umushikira umushikiranganje ajejwe kwiyunguruza ko yovugana n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo bemerere abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki bakore uko bokora bagashika hagati mu gisagara ca Bujumbura ni nkuru nako tegabiri sinzohagera Emmanuel numukuru umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi kuva mu cyankuzo gushyika i bujumbura itike katereve mirubu ni ale gusa ni ukuvuga arero turu ni saa swa santimine muba mushikiranganje mubona by'ukuri abenegihugu bagiye kuza bariyunguruza gute uno munsi baraduza ibiciro ukuri kwamye atacyamira namwe nk'ubushikiranganje umenga narabihebye nta kontrole mugifise bisi ubugeze ku bihumbi bibiri n'amajana atanu mwumvise naho nyine bakagutaho bashatse taxi ni ibihumbi mirongo itatu nk'ubushikiranganje bujejwe by'ukuri kuregeremanta iby'ibiciro byo kwiyungura kuyunguruza mwebwe nta vadosoriti mubona kimbure iyo muvugana n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mwari kuraba ingene amamoto ashobora kunguruza abanyeshuri akabashikana muri vire hakagira iyo mezure yatuma abantu bashobora gukora muri vire hakagira iyo mezure yatuma abantu bashobora gukora bagakoresha lemoye zoshoboka ko abantu barangura imirimo mugabo mwebwe nk'ubushikiranganje umenya namwe bwe siho muri nta n'icyo twumva muvuga Ivyo biheruka gusabwa n'umukuru w'inama amateka hamwe n'urunani mpuzamasendika kosibu ko ivyuma bimwe bimwe byunguruza abantu nk'amapikipiki n'amatukutuku n'ibindi vyo kwemererwa gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura ngo niciyumviro si itegeko vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere mu kiganiro caremeshejwe n'abashikiranganje ku munsi wa gatanu w'indwi heze mu ntara ya Makamba Gervais Nderako buca avuga ko iyo ngingo yafashwe kubw'umutekano agasigura ko iyo ngingo yohagarikwa ari uko abahinga abahinga babanje kwihweza neza kwicatumye ifatwa kitacibonekeza Ivyo vyo kurekurira amapikipiki n'amabajaji ngo asubire gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura ngo si vyubu umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano asigura ko ari kibazo c'umutekano atari ico kwiyunguruza mu kiganiro caremeshejwe mu ntara ya Makamba kuri uyu wa gatanu w'indwi irangiye Martin Teretse yavuze ko amasanganya n'ibindi vyaha vyagabanutse cyane kuva ingingo yo kubashira mu tundi turere ifashwe tumukurikire ikibazo cyo guhagarika amapikipiki n'amabajaje mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara cya bujumbura ingingo yaje twisunze iby'icyifuzo cy'inyamiramabi polisi kuba tugira ibiharuro by'amasanganya by'ingorane zibera mu gisagara cya bujumbura hagati zivuye kuri aba bagendesha amapikipiki baca amafaranga n'amabajaje baduha ibiharuro by'ibyaha bikorwa ku munsi ku munsi baca basaba yuko aba bantu batosubira gukorera hagati mu gisagara ko bashyira muri rya micungararo bashyizwemo iki rero ni igikorwa cy'ubuhinga kandi cyazanye umusaruro ko turiko turaraba ibyaha byakorwa n'iyo migwi cyangwa eh, abantu bishimikiza cyangwa bisunga iyo migwi yo batwara abantu mu gisagara cya bujumbura byaragabanutse ku rugero rushimishije cyane noneho rero uno munsi ntitwavuga ko umuntu wese afata iyo ngingo kubera ibiturimwo usanga uno munsi atagitoro kibonetse cyangwa ejo cyabonetse ku rugero ruhagije kuko turi turaraba n'izo moto nyine n'ayo mabajaji kugira ashike mu gisagara ntazokoresha amazi azokoresha icyo gitoro nyine uno munsi icyo turi turakora turi ko dushyira ingufu cyane mu gushyigikira abiyunguruza ari benshi abamabisi n'imodoka nini nini zitwara abantu benshi by'uko amapikipiki n'amabajaji dusubira mu gisagara cya bujumbura si ikibazo cyo kwiyunguruza ni ikibazo cy'umutekano bivanye n'uko inyamirama bizatweretse ibibazo ku ngeri bimeze urunani rw'amaradiyo mu burundi tubandanije runo runani rw'amakuru amakuru muri runo runani rw'amaradiyo ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itanu n'ine abakora imirimo ijyanye no kunguruza abantu n'ibintu nabo ngo baramaze gukorwa ko n'ingaruka zivuye kuri iryo kenagi gitorosha hano ntirampeba umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe ataburi rihurikiyemo abunguruza abantu n'ibintu avuga ko ibyo byose biza biremera umunyagihugu kuko hari abaca bikika mu kiza mu kuduza ibiciro wavugira atabu amenyesha kandi ko leta yoba umuhuza hagati y'abafise imodoka n'amabanki kugira ngo babe barabangiriye kwishyuza amadeni yafashwe ishyirahamwe urikome ryishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ribona ko hakwiye gutogwa inyishu zihuta kuri ubwo bukene bw'ibitoro gaburiyeri rufiyera arongoye iryo shyirahamwe akavuga ko hakenewe ideni ry'amafaranga y'amadorari angana n'imiliyoni amajana atanu akemeza ko yofasha muri kino gihe akibutsa mbere ko hakenewe n'abahinga bokora ibyigwa by'ingeni ideni ryo ryafashwe ryo kora tegabiri gaburiyeri bariyeri rufyiri bamwe muri bo ntibashaka kwemera ko ibibazo bihari ahandi nabo bagaca babyita ukundi kuntu mugabo twebe tugiye mu bintu by'ubuhinga ibibazo birahari kandi ibyo bibazo nyine bizotogwa umuti n'ubuhinga ubuhinga bwa mbere jewe mbona Nuko muri leta bogenda gusaba ideni ryihuta icyo bita credit diligence nibavugane na banki mondiale bavugane na FMI amafaranga yihuta y'ingurane n'imiburiburi nk'amamiliyoni amajana atanu ayo ni make mbona ashoboka ayo oya yari yashadufasha gushobora gufata ibintu bya ngombwa mu kurindira ko ingingo eh, le decision a terme zifatwa ayo mafaranga iracakora gute nk'ubu dukenera ku kwezi gukoresha eh, miliyoni mirongo ibiri na zitanu na mirongo itatu ku mafaranga y'ibitoro aho ni ku kwezi nkaca dusaba yuko leta yoca ikonsititiwa icyo twokwita sitoke sitarategike eh, y'amezi atatu ibyo rero bagaca babikora bakurikije abahinga n'ubuhinga kuko utakoresheje ubuhinga uca isoko abantu batabishoboye bagaca bazana ibintu bisha vyonona ikigira kabiri baca bahindura bije bije hari uno munsi ingene ikoze uno munsi yubatse ntishobora gutuma ibintu bihinduka kuko baca bagira eh, revision budgetaire anticipe bace baraba ibintu biri prioritaire vyosha bitufasha kugwiza umwimbu mu buryo bwihuta ayo mafaranga rero gaca bayajyana kuraba bijya bintu byangombwa dukenera ngaha kandi byose birashoboka mugabo bisaba kwiyumvira niwe rero bashahanza baba expert kandi muri leta narabonye vraiment babahinga bahari babizi iyo budget nibamara kuyihindura bakayadapta kuri context bakayishira ku gihe turiko nibaza ko ibintu bizoca bigenda neza Ibyo rero bitubasaba yuko barondera abahinga b'abarundi barahari barondere n'abahinga mva babafashe Gabriel Ufsiri arongoye ishyirahamwe Oricom mu kurangiza no makuru ari mu runani rw'amaradiyo mugenzi wacu Raymond Zimana tubwira ico uruganda rw'urunani rw'amaradiyo ruvuga kuri iryo kena ry'igitoro rimaze igihe gibonekeza mu gihugu. Imyaka iri kwirarenga ibiri mu Burundi hari ubukene bw'igitoro ku rugero rudasanzwe. Ku bafise ingendeshwa abatari bakusanga bazitondetse ku masitasiyo y'igitoro ubutabishoboye agasigara abagize ayo mahirwe yo kwinjira bene imiduga bishingira ibiciro uko bashatse abiyunguruza barajanirana bakagenda bidoga ku kubura uko bagira aha tuvuga muri ayo makamyo ku modoka ari hoho baramaze gutazira amazina y'ibibanza abantu bicaramo hari muri salo minisitiri hasigaye hari imvugo ngo ni ukuhagirege dutahure ko ubukene bw'igitoro bukwega ubukene bw'ibindi byankenerwa mu kubaho kwa minsi yose kw'abantu kubera ibiciro biduga ku munsi ku munsi aha twovuga nko ku bifungugwa imiti isukari ifumbire ibikoresho byo kubaka ibinyobwa vya Bararudi reka kumbure tugarukirizaho itariki zibiri z'ukwezi kw'icenda umwaka wa kabiri umukuru w'igihugu yatangaje ko afashe mu ntoke ikibazo c'igitoro yari gutanguza umwaka w'ubutungane ishiramwe regidezo risanzwe rijeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba ryari ryerutse kongererezwa uwo murimo wo kwinjiza igitoro umwe wese arashobora kurimbura ico vyoba vyarahinduye mu kwa gatandatu bibiri na mirongo irindwi na gatatu perezida ndayishimiye yagirije bamwe mu bagwizatunga ko bafise uruhara rukomeye mu bukene bw'igitoro gusa ntiyatomoye abaribo haheze amezi atatu itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na mirongo ibiri na gatatu atangaza ko hari amadolari aharugwa mu miliyoni mirongo ine n'umunani yasohose mu myaka ya bibiri na cumi n'icyenda na bibiri na mirongo ibiri kugira icyo gitoro cinjire ariko nticyashika aha yavuga ko ubukene bw'igitoro bufitaniye isano n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu regidezo isa n'iyamaze kuruhurirwa mu bijyanye no kwinjiza igitoro kuko havuye hashingwa ishyirahamwe rishasha sopebu atakindi rijejwe atari cyo gisata gisigaye cyabaye ikiyago ku isi hari mu kwa kabiri uno mwaka ngaho umwe wese yo kwibaza ikivi iryo shirahamwe rimaze ko itariki mirongo irindwi na zine z'ukwa kane naho umushyikiranganje wa mbere yemanze imbere y'inama nshingamateka ko atanyeshuri leta ifise kuri ubwo bukene bw'igitoro tuvuga none tubibaze nde hari uwatanze icyiyumviro ko bopfuma bareka amakinga amapikipiki na za tukutuku bigasubira gushika hagati mu gisagara uwo umukuru w'inama nkenguzamateka icyo bikoze abantu barakwiye gutahura k'ubukene bw'igitoro ari akadasiso mu burundi ikindi ni uko ikibazo cy'igitoro atari ikibazo cy'umuntu ahubwo ari ikibazo cy'igihugu ababijejwe rero barakwiye kwemera ko koko ubukene bw'igitoro buhari maze babibwire ababanyi inshuti n'abagenzi haba mu bihugu bya hafi cyangwa ibya kure abakunzi ntibabuze iyo nzira irashobora kugira icikijije kuruta gutanatana kw'amajambo n'uruvugo ataho bishika arakoze Raymond Zimana kabari no kuri rino jambo ry'urunani rw'amaradiyo ku bukene bw'igitoro n'ingaruka mbi turangirije ano makuru mwashikirijwe na Mihaye Kanyange yafadikanije na Mertus Sinigeze ni runo runani rw'amaradiyo rwari rugizwe n'amaradiyo isanganiro Shima FM Bonesha FM hamwe na Rema FM ariko mireye ntitworangiza tudakengurukiye kandi n'abahagarariye ano makuru haribo Alain Desire bukeye neza hamwe na Alain niyo mucamanza eka n'umuhinga w'ivyuma Eric Uwimana